Det här programmet sponsras av Avesta Arbetarkommun och Thomas Repomek. Ansvarig utgivare Anders Lundberg. Ja, god kväll alla vänner av countrymusik och välkomna till en timmes countrymusik. Programmet heter Country Corner. Stationen Radio Avesta 103,5. I studion ikväll har vi Olof Lindgren. Sören Andersson. Som vanligt kommer vi ha en um, spännande blandning av musiken. Ja Sören, hur är läget? Jo, det är bra. Det börjar bli vinter nu. Kallt ute. Ja, det är sista onsdagen i september. Ja, nu, eh, nu har vi nog inte annat att vänta än lite kyla. Men det känns i, i luften att det har blivit kallare. Ja, men då passar det bra att... Värma sig med lite country. Ja, hoppas ni hänger med oss. Vi håller på alltså fram till åtta. Välkomna. Back upon an old dirt road Next to a swamp full of toads was a slanted wood shack with three little kids and a mama. Papa died in 63. Left little Jimmy and me to plant those taters and pull up another tomorrow. Rocky Mountain music fills my memory. Rocky Mountain music, Papa, can I hear you playing for me? Little brother was never quite right he used to sit on the floor in the sunlight, play with the dust that danced on the beams in the window. Sister had to cook and clean, cause mama she got sick and lean. Sometimes I think she just died away, missing Papa. Rocky Mountain fills my memory. Rocky Mountain music, Mama, can I hear you singing to me? Well, everything has changed today. Eddie Rabbit är först ut ikväll med eh, Rocky Mountain Music. Eddie som kom till Nashville 68. Fick en låt ganska snabbt inspelad av Roy Drusky samma år. Working My Way Up To The Bottom. Eddie som kom att skriva massor av låtar. Till exempel den här Kentucky Rain åt Elvis Presley. Ja. En gammal goding det där. Precis. Skön start. Från, det var väl från 76 den det kom från. Ja. Ja, då ska jag ta en Ronny Master här, kondensare. Vad vet du om honom? Ja du, det här är ju lite nytt man har fått. Den är väl inspelad på Masters tror jag. Jag hittar faktiskt inte på då. Och man har, jag antar att han skriver biten själv. Och det är ju, det, är, det verkar så. Biten heter Ride Boy Ride. Det är väl en upptramp sak det här också? Ja, det är lite uppåt. was only six years old. My daddy said it's time you get on your horse and you take a little ride. Well, I was riding round and round and I was showing off my style till I fell hard upon my pride and I began to cry. He was just standing there leaning on the fence. And the words that he said to me, I remember ever since. He said, let this be a lesson, boy, and one you've got to learn. No matter how many times you fall, or how bad you think it hurts. There's more important things in life than your own foolish pride get right back on up and ride, boy, ride. Just a few years later, when I was fully grown, I met this pretty lady that I wanted for my own. She said that she loved me, but she played me feeling mighty low, like I wasn't worth a dime. But when I remember what my daddy said, I knew that I'd be fine. He said, Let this be a lesson, boy. surprise. en eh, ny bekantskap. Vi har inte hört honom så ofta i Country Nej, Corner. det var lite drag. Ronnie Masters. Ja, då. vad bra. Den här eh, Perty Loveless, vad vet du om henne, Sören? Ja, jag vet väl att hon sjunger väldigt bra och gjort mycket bra bitar. Hon har hållit på väldigt länge. Ja, hon har gjort det. Hon, hon är med ett bra tag. Ja. 91 kom en skiva som hette Up Against My Heart producerad av Tony Brown och Emery Gordy Jr som är ju hennes man. Petty är faktiskt aktuell med en ny platta som kom ut igår. Mountain Soul volym 2. Jaha, släppte den före då? Nej. Ja, precis. Det är lite av bluegrasshållet. Den där Mountain Soul 1. Ja, det skulle intressant att höra. Mm. Den tror jag vi kommer få snart hit till Country Corners-redaktionen. Mm. Men innan den dyker upp tar vi och lyssnar då på den här lite äldre skivan ifrån Patty Loveless. I already miss you, like you're already gone. After all the joy we've had, I already miss you like you're already gone. If you could rock my heart to sleep with your 14 minuter över sju. Radio Avesta 103,5 Country Corner. Margit Blomström, om du hör oss vore vi tacksamma om du kunde ringa upp hit till studion så vi kan ta ditt telefonnummer till den här bonustävlingen. Så Margit Blomström, om du hör oss kan du slå en liten signal. Vi ska mm. nu då flytta över oss till eh, Norge. Norge ja. Mm. Liten norsk gutt. Han verkar <clears throat> inte mer än 18-19 år den här. Steffen Jakobsen. Den här biten har han skrivit själv som det verkar. Jag har inte hört han förut. Men eh, det kommer mycket country från Norge nu. Jag hade intervju här för ett tag sedan. Så. Varför tror du att det är så stör, mycket större intresse för countryn i Norge än här i Sverige? Ja, men det har alltid varit. Det, det går ända tillbaks till 60-talet då Bobby Bear var, började vara... Det drog ju vilket folk som helst i Norge. Och de hade mycket stora countryartister på den tiden i Norge. Ja, Norge har varit stort när det gäller country. Så är det fortfarande att de är ja. sto stora bröder om man ja. jämför med Sverige? Precis. Ja, här kommer Steffe Jakobsson. Hard working man. I'm just a poor young hard working man Saving all the money that I own Need to prove to my folks that I can Be a man and not act as a clown I can of a sweet life to come. That's just about all that I can do. Cause a dream cannot pay for a home. I'm a hard working man, so true. Do I drink or smoke? No, I don't. Haven't got a penny left to spend trying, no I won't. This open mind I won't my dreams stay where they belong. I just wait for the monthly pay. I'm patient and I learn to be strong. Do I drink or smoke? No, I don't. Haven't got a penny left to spend. Do I feel like trying? No, I won't. haven't got a penny left to spend. Do I feel like trying? No, I won't. A sober mind, I won't Det finns en uh, mailadress om ni vill uh, skriva hit till Country Corners redaktion. Country Corner snabel radioavesta.se Country Corner i ett ord snabel radioavesta.se Så finns det en uh, trevlig hemsida också där ni kan se alla program som sänds här på Radio Avesta. Den adressen är kort och gott radioavesta.se. Där finns det möjligheten att även gå in och lyssna på äldre Country Corner program. Tex Williams var en herre som föddes 1917 i Illinois. Under kriget 1942 hamnade familjen i Los Angeles som då hade en blomstrande krigsindustri. Det var ju många från södern och sydvästra USA som kom upp dit. Kom dit. Eftersom man tjänade ganska bra pengar där borta då. Och det här gjorde att det fanns en hel del sådana här country dance halls som hade öppet nästan dygnet runt. Många från Texas och Oklahoma de krävde ju att det skulle spelas sån här western swing då. Och en av de första killarna var Spade Cooley som kom att spela där borta i Los Angeles. Och Tex Williams, han fick sen jobb hos nämnde Spade Cooley. Det kom väl kanske inte så bra överens de två men berodde en hel del på Cooleys alkoholproblem. Här har vi en kille som heter Goodson på piano som eh, spelar introt här på Tex Williams. I told her that I loved her, asked her did she love me. She was the cutest gal for miles around. She had the cutest little dimple in her cheek so round. I tried to steal a little kiss and this is what she said. You're barking up the wrong tree, brother, drop dead. took her out for a walk beneath the Tennessee moon. I started conversation about a bride and a groom. I promised her a cottage in some Tennessee town. I said it quit my roaming, stop my running around. But when I popped the question about the day we'd wed, the only thing she said to me was, brother, drop dead. finally said she'd have me, said she'd be my loving wife. Oh, I thought how happy we would be when settled down for life. I even bought a wedding ring and put it on her hand. I went and got the license, went to see the preacher man. He said, Is this the man that you're a wanting to wed? The only thing she said to him was, Brother, drop dead. now you've heard my story about the way she treated me. The little gal I fell in love with down in Tennessee. She went away and left me in the dumps and feeling blue. And that's the reason why I want to tell it all to you. So if you thought of married life, remember what I've said. Just pack your load and hit the road and tell her drop dead. Pack your load and hit the road and tell her drop dead. Ja, han hette alltså Ossie Goodson på piano bakom Tex Williams Brother Drop Dead inspelad i Hollywood 1951. En av de... Mm. Ja, vad tyckte du om den där låten? Ja, det var fart. Jag kunde hålla igång gubbarna under tiden, vet du. Så. Ja, det var ju musiken då det. Ja, det var... ju, eh, Det pianot, jag, jag tyckte det påminde om Moon Mulligan, hans ja. stil där. Precis. det var alltså inte han utan en annan herre. Ska vi tävla också ikväll Sören? Ja, vi ska försöka knopa ihop några frågor då. Ja. Vi får ju vänta med den där andra tävlingen tills lite längre fram. Ja, den här bonustävlingen. Mm. vi återkommer om den. Ska vi ge oss ner till Texas. Där finns det ju mycket musik. Hur mycket som helst. Hur mycket som helst man kunde åka och lyssna hur länge som helst. Då. Ja, det finns det många spelplatser där som spelar countrymusik i Texas. Det finns det väl hur många som helst. Precis. Känner du till den här Johnny Bush? Ja, nu har jag hört han. Men så det... Jag tror du har lite mer fakta om det. Han var ju med här i, på Furuvik, det var väl inte så länge sedan, i fjol var det väl? Fjol var det, ja det var jag med, ja stämmer det. Han gjorde för något halvår sedan en skiva som heter Lillys White Lies. Titelspåret tänkte vi skulle dra, dra här och den låten gjorde ju först Martin Del Rey. Men här alltså från Texas, Johnny Bush. Varsågoda. Well, I know I'm not the best looking guy in the world. but she said it was so. Said she would follow me wherever I go. She'd tell me within my arms, she felt like a queen. She really could answer all my country boy's dreams. Lily's white lies made me believe I was the only man she'd ever need. I couldn't see the truth when it was there right before my eyes. Yes, I was blinded by Lily's white lies. Well, if I had to do it all over again, I'd do it the same. I'd fall just as fast and hard I'd let her do it one more time. Bring tears to my eyes. If I could hear whispers of Lily's white lies. Lily's white lies made me believe I was the only man she'd ever need. I couldn't see the truth when it was there, right before my eyes. Yes, I was blinded by Lily's white lies. Yes, I was blinded by Lily's white lies. Det här var alltså från Texas, Johnny Bush. Bra röst. Ja, det, han har en av countryns mest kraftfyllda. Ja, röster ja. Mm, stark kille. Inte så känd här i Sverige. Nej. Vi tittar vidare på våran skivlista. Vi kan väl också tala om det att det spelas ishockey uppe i Leksand, Ejendals arena i Allsvenskan. Man har ju hunnit med några omgångar så här långt. Eh, Leksand-Örebro står 1-1 efter 15 minuter i första perioden. Mm. Mm. Ja, Örebro ska de ju klara av. Ja, de vann väl sist ja, Örebro? Ja, de slog ju Mora med 6-4. Ja, ja, så de är inte så dåliga. Nykomlingar. Ja, precis. Man har ju satsat en del där. Leksand har ju öppnat bra. De har ju vunnit, vad är det Sören, är det två matcher? Ja, jag tror två. Förlora en i förlängning Mot, ja, mot Bofors. Du har inte några siffror från speedwayen där Nej, jag har inte fått in några siffror. Vi ska se om vi kan få koll på det. Det är SM-final match två nere i Gislaved. Det Ledde med 12 poäng. Vargarna. Ja. Kväll nykomlingar som man är. Ja. Har ju ställt till det. Alla experttips. Upp och ner. Upp och ner ja. ja. det är så det ska vara. Se om man kan knyta till säcken. Mm. Fast det är inte så lätt att vinna där nere i Gislaved. Nej, de bråkade lite om banorna igår. Tyckte jag hade Kalle bana i Norrköping. Varför var så liten? Ja, de har en liten speciell där nere på Kråkvilan. Liten bana. Kontra då och sa att det var rena kapplöpningsbanan de hade där nere. <laughs> ja. Det var lite munhugg. Ja, ja, så ska det vara. Ja. Det är SM-final. Reba McIntyre är en tjej som håller på väldigt länge. Ja, hon har gjort några skivor. Hon har, ja, hon har... tv och skivor. Ja, det stämmer. Hon har ju hållit på faktiskt 33 år inom showbusinessen och sålt över 55 miljoner albums. Ja, då har man, så, ja, då har man varit med ett tag. Hon har kommit ut med en ny skiva nu faktiskt. Det var ett tag sedan sist. Hinner hon med det mellan allt? Hon är ju mycket med i tv och på. Har inte någon show själv? Va? Ja, hon har haft en show. Ja. Det stämmer. Den här nya plattan då heter eh, Keep On Loving You. Producerad av, eh, det är väl eh, hon själv tror jag som har producerat den här. Mm. En av hennes personliga favoriter från den här plattan, det är ett svingnummer som handlar om en tjej som är i baren och spanar in en annan kvinnas pojkvän och säger då I'll have what she's having. No, no I don't want Jack and Coke, please sit me where there ain't no smoke. Don't want nothing clouding up my eyes. You see that girl over there dancing like she's on thin air. There's got to be a secret to her smile just found it and he's swirling her around. I'd like to place my order. You might want to write this down. I'll have what she's having. I want what she's got. Someone sweet as he can be. twin who wants a girl who looks like me. Excuse me while I pray. So if you could slip my number in that pocket on his hip, it would be appreciated and reflected in your tears. I have what she's having, I want what she's got. Someone sweet as he can Eva McIntyre direkt här på Radio Avesta 103,5 Country Corner. I studion ikväll Olof Lindgren. Sören Andersson. Ja, det svängde det gott om Reba. Ja, det var en. Trevlig. Det var riktigt. Klämmelåt. Ja, det var det. Härligt. Nu ska vi ta en som heter en amerikanare som heter Mickey Lee. Och den vet man inte så det mest mycket om. Man <clears throat> har i alla fall gjort den här biten själv. Han är inspelad på Publish BBM här. Det finns ju mycket sådana här små ja, skivbolag. Det här är ju hämtat det. från en samlings-CD. Ja, det är det. Sådana här compilation. Lovers Triangle. såg att jag skriver. Så Lovers Triangle. Triangle, en står det. Triangle kan hända var som helst i den Ja, precis. det är så bra. Loving can be a very beautiful thing, but only with a woman who wears your ring. And don't you try to love more than one. You'll only end up hurting everyone. Like a fool, I once played around with two women. My math ain't sound. Normal addition ain't done. At one plus one, it equals none. In a lover's triangle, I cut every angle think she could see what was going on between her and me. In a lover's triangle, don't know if I can handle all this heartache and pain. I have caused with passion's flame in a lover's triangle. Sitting and staring at my telephone. I'm waiting and I'm worrying all alone. Wondering if she'll call. Either one, any one of them at all. If I ever find true love again, I won't mess it up again, my friend. I'll never cheat and then. Hey, I'm gonna be a one woman man. It'll always triangle, I cut every angle nothing she could see what was going on between her and me. In a lovers triangle, don't know if I can handle all this heartache and pain I have caused with passion's flame in a lover's triangle. In a lover's triangle, I cut every angle. In not she could see what was going on between her and me. In a lover's triangle, don't know if I can handle all this heartache and pain. I have caused with passion's flame in a lover's triangle. in lover's triangle. Ja, det lät väl bra. En herre som heter Mike Lee. Lovers Triangle. Det kommer ja. fram mycket nytt hela tiden som sjunger bra. Fick in ett nyhetsmeddelande från stan här. Sören, du hade någonting där som har hänt nere här i Avesta. Ska se. Ja Sören, vad, vad var det som hände på stan? Ja, det var väl några rån vid Coop sa de. Ja. Alldeles för en stund sedan. Det verkar populärt. De ja. hade ingen helikopter. Nej, det hade de inte. Men nej, det är otäckt mycket ja, som händer. Ja, det är mycket sånt här. Sherry Kennedy, vad är det för mm. artist som har valt ut? kanadensare. Och uh, Beat Little Going through the motion. Och det verkar vara Rit Bill Caswell, Roger Murray, som har gjort biten. Han tror inte, verkar som inte han har gjort biten i alla fall. Det är väl en tjej det här? Ja. Och strax ska vi också tävla. Mm. Sherry Kennedy. Då har vi fått in eh, speedway-resultat härifrån SM-finalen, match 2 mellan Lejonen och Vargarna. Det står 11-7. Då har man hunnit tre hit. Fyra poäng. Hur många poäng står det var första matchen? 12, 12 poäng. Ja. Så de eh, leder åtminstone med fyra poäng just nu då. Lejonen men just nu Vargarna svenska mästare. Och i hockeyn har vi period på oss, Leksand-Örebro. Det står 1-1 efter första perioden. I Nashville just nu är det ju den här stora bluegrass-konventet. Mm. IBA, IBMA, det startar imorgon. Men man har börjat redan ikväll här. Jag fick ett sms av Kristoffer eh, eh, Olsson i G2 att de skulle upp nu idag just i detta nu. De har ett showcase där de spelar. Bland annat finns det också Darren Beachley och Audie Blaylock med i samma... Ja, det måste ju vara roligt för dem. Och imorgon då kommer de stå på legendariska Ryman Auditorium i Nashville faktiskt. Ja, inte, de har ju kommit så långt ja, de kan. Det är inte vem förunnat att vara på den legendariska Nej, anrättningen imorgon G2. Ja, vi kan väl ta en låt med G2 sen ska vi se om vi kan hitta på någon liten tävling också då. Från G2s album Where the Tall Grass Grows ska vi ta en låt som heter Going Back to Georgia. Och de är faktiskt också aktuella med en ny skiva 2010. You'd love me forever. I was a fool to believe you, I know. Cause I thought that we would be together. But you promised more than you could show. You said that you would care for me a lifetime. That you would love me just as much as I love you. But today I know that you just told me lies. up my friend for you, my darling. I even let my hometown. But now I'm had enough, now I'm leaving. Babe, I'm going back to Georgia. say you're sorry, and it's just a little too late for regrets. So please save the excuses, cause I'm tired and I want to forget. I gave up my friends, you my darling. I even left my hometown, but now I've had enough, and I'm leaving. Babe, I'm going. and now I'm leaving. Babe, I'm going back to Georgia. Babe, I'm going back to Georgia. Ja, då har vi en liten tävling på gång Sören. Ja, jag tänkte det är inte allt för svårt. Jag undrar bara vad det heter när man har klarat av Vasaloppet, Vätternrundat, Lidingöloppet och Vansbrosimningen. Det har ju ett visst namn när man har klarat av alla de där. Och telefonnumret in hit är 0226 80745. Välkomna att ringa. Vi tar så länge någonting härifrån gamla Hank Snow. Oh. En det är skönt att höra. En av våra favoriter här. Aj, jajamän. I'm asking for a friend är en låt skriven av Cy Coben. Det namnet har man ju sett på en del inspelningar. Men vem var då den här killen? Och han skrev faktiskt massor av hits. Vi kan nämna I want to play house with you. Eddie Arnold hade den som en hit. Mm. Sen här Nobody's Child Det var också en hitlåt då från Hank Snow. Sai Coben föddes i, New, eller i Jersey City i New Jersey 1918. Började först som en trumpetare. Sen kom han att börja skriva låtar, tyckte det passade lite bättre och han framförde också de där själv. Första hitten 42, 1942 då Peggy Sue och Benny Goodmans orkester spelade in My Little Cousin. Sen kom ju då andra världskriget lite olyck olyckligt där i karriären. Så han fick göra ett avbrott för att komma igång igen 1946. Sen kan vi också nämna att artister som H.G. Carmichael och Diana, Diana Shore spelade också in Cobens grejer. Men det var ju alltså countrymusiken som han först och främst gillade att skriva och 49 flyttade han till Nashville och gjorde mycket jobb tillsammans med nämnde Hank Snow. Darling, I would like to tell you about a friend I know who has cheated on his to ask her to forgive him for his one and only crime. Do you think that she'll forgive him? I'm asking for a friend of mine. He would like to tell about the whole affair. He'd like to take it from his conscience. His guilt is more than he can bear. Do you think if he confesses? and walks the straight and narrow line. with his one transgression. I'm asking for a friend of mine. He's afraid he'll lose his sweetheart if he tells what he's done. So I'd like to know what you do if I were the guilty one, would your love for me? Härlig musik, Hank Snow. Och man ståpäls. Jag ska upprepa frågan då om, eh, en gång till då får se. Vi undrar ju vad det heter när man har klarat av Vätternrundan, Lidingöloppet, Vasaloppet och Vansbrosimningen. När man har klarat alla dem då brukar man bli en sån. Så vi funderar vad det heter. Då har ni chansen att vinna en CD med country eller bluegrass. Och numret var 80745. Ska vi ta en önskebit här? Som, ja han är inte, han är inte bland oss längre. Jag vet inte hur länge sedan det är. Det är var något år va? Sen Porter Wagner gick bort. Ja det är nog lite längre, fem sex år sedan. Är det så pass? Ja. Jag vet inte, jag tror det är sista. Jag tror det är, ja nu har vi fått en telefonör. Ska vi klara av det först då? Ja, vi kan se om vi får någon med oss här i telefonen innan vi lyssnar på Porter Wagner. Har vi någon med oss i telefonen? Hallå? Hallå? Hallå ja. Vem där? Det, mm. det är så dåligt. Kan du vrida ner eh, radion? Din radio ja, okej. Okay. Mm. Ja, okej, okay, jag har gjort Ja, då undrar jag bara vad du har för svar. Eh, det är ju, eh, ju eh, klassikern. Det stämmer bra det. Tog jag 87. Alltså, ja, ja, då, då vet du. Då har du gått igenom det där. Jajamän. Ja, det är duktigt. Ja. Och du heter? Ingemar Eriksson. Du kan hänga kvar, sen kan vi ta din adress också. Mm. Vill du önska någon uh, låt till nästa Country Corner? Nej, jag är inte beredd på det riktigt. Nej. Vi får ta vad vi vill då. Du tycker musiken är bra i alla fall? Ja, det tycker jag. Ja, det är skönt det här. Ja, ta vad ni vill då. Ja, då tar vi vad vi vill då. Ja. Så skickar vi dig en. Vill du ha en, vill du ha en countryskiva eller ja, en bluegrass? okej. Okay. Det låter bra. Ja. Men han kvar i telefonen så ska vi ja. ta adressen också. Mm. Tack för det. Hej, hej. When you left, you said you would not be returning. Nothing here But each night you come to visit me in memories. And won't you be a little quieter if you can? Last night I heard you walking in the hallway. And your footsteps sounded like a marching band. And I haven't slept in so long, I can't remember. So won't you be a little quieter if you can? Well, you're back again tonight out in the kitchen. I can hear you as you rattle the pots and pans. Oh, what I'd give to see you when you visit me. Cause these lonely walls are driving me insane. When you finish with your bath, please close the faucet Dripping water sounds just like a driving rain. Each night I'm looking forward to your visit. Won't you be a little quieter if you can? I wish you'd be a little quieter if you can. Ja. På... Det var härligt att höra Porto Wagner. Ja, han lät nästan som Forns stora dag ja, och en av hans sista inspelningar. Det var nog. Han var en bra gammal där. Om man tittar på skivan där Ja, närmare bilderna. 75 år någonting. Ja. Vi säger grattis till Ingemar Eriksson i Krylbo också. Ja. Som, som vann en CD. Det var roligt. Han hade gjort det där han så han visste ju. Ja, det är strångt ord. Ja, precis. Ja, det är inte bara hoppa på det där eller. Då ska vi ta en, <clears throat> en kille som heter Don Cochran. Inte alls någon släkt med Eddie Cochran. Men den kan en kanadensare. Och han har gjort en bit som heter Mantobia. Och den har han skrivit själv. Handlar tydligen om den här provinsen med samma namn. Ja. Manitoba, I'm coming home to you. Someday get on the train going home to Manitoba. I'll say goodbye to this city. It's been no good to me. Three years is too long to be without your friends and family. I'm going home, cause it was meant to be. I can feel my mama's loving arms wrapped tight around me. And Dad'll shake my hand and ask me, How's it going, son? We've had a late spring here, you know, and the seed's not in the ground. But now you're home and I know we'll get it done. Manitoba, your open skies are calling. Manitoba coming home to you. I miss your secret prairie solitude. Manitoba, I'm coming home to you. I'll close my eyes again tonight and dream of pushing westward. Nipigon and Thunder Bay will both be far behind. If only I could wake up to the scent of northwest breezes. They have a way of easing troubled minds. Manitoba, your open skies are calling. Manitoba, I'm coming home to you. I miss your secret prairie solitude. Manitoba, I'm coming home to you. Country Corner har sänts i samarbete med Avesta arbetarkommun. Ansvarig utgivare Anders Lundberg. Ikväll i studion har vi haft Olof Lindgren. Sören Andersson. Vi är tillbaks igen förstås nästa Nej, onsdag samma tid 19. Och mejladressen countrycorner snabel radioavesta.se. Sen finns det också en eh, mailadress där ni kan skriva till också till Radio Avesta. Ni kan kika in där på radioavesta.se. Välkomna. Och ja, vi slutar med den kille som heter Chris Leroux. Hej då. Hej då. Och som sagt var, vi hörs igen då nästa onsdag klockan åtta. Christy Do här tillsammans med en kille som heter Joel Sonier. Hej så länge. Would you please pass my hat? It's getting late, I've got to go. Your mama, she's already tired. Your daddy, he is getting mad. Say goodnight to your mama. The dinner, it was very good. Kiss me quick, then pass my hat. Your daddy's mad, I've got to go. mal et pas content T'es un papa, il est pasteur Passe-moi dans mon chapeau Oui, c'est le mot, je m'en vais Ta papa, il joue la canine Et moi, je l'attends, les vents It's getting late, I've got to go. Your mama, she's already tired. Your daddy, he is getting mad. Say goodnight to your mama. The supper, it was very good. Kiss me quick and pass my hat. Your daddy's mad, I've got to go.